ne ita kam kalaman shi na bata mamaki wai Habib ne yake faɗin idan ya rasa ta yaya sai yi ganin ta take tamkar ba shi ke maganar ba har yanzu gani take tamkar mafarkin da ta saba yi ne ba da gaske ba hajjin ɗin da take ganin a baya tamkar ya fi ta take ganin ita bata kai matsayin ya so ta ba wanda ta sha fama da san shi na tsawon lokaci ta ɗauka kawai shirmai take na son waso wani. ashe shi ma yana son ta Maryam kin san tunda na samu labarin nan na kasa sukuni zuciyata ta gagara daidaituwa sai da na je na binciko wane ne wannan Abbas ɗin da ya zama mai sa'a a rayuwar shi wanda ya samu macen da kowanne namiji ke burin samu na yi mamaki kwarai da na samu labarin ashe wai yana da matsala kuma an haɗa ku ne kawai saboda Halima da Hadiza ma suka yi shi ya aka dawo kanki na san ke mai biyayya ce Maryam ko a turu aka kwanto shi in dai manyan shi suka ce ki aure shi za ki aure shi saboda haka Maryam ba zan iya haƙura na ga an cutar da ke ba sai inda ƙarfi na ya ƙare ko ba kya so na zan daure in aure ki a haka saboda na san wata rana sai ki so ni ne dan Allah ki tausaya min Maryam ki bani haɗin kai kin ji ko tausayi sa ya kama ta kalla Habib mutum mai aji da haɗuwa shi yadda ya koma a gabanta ya ɗalibarsa yana roƙonta da ta daure ta aure shi cikin muryar kuka take faɗin ka da faɗin haka Uncle Habib ni ta kace har abada wallahi ina son ka ba tun yau ba kawai dai Allah ne ya kaddara haka din wani irin daɗi ne ya rike shi yana faɗin to kar ki fari a raba mu Maryam shi ma Maryam ta ce kamar mai kukan gaba ɗaya ya gama cewa Maryam ita har ma ta ji ma ta ci tausaya wa Habib a kanta. dan a yanzu ta gane Habib ba karamin so yake mata ba a ranar gabasa mai kalmar da za su rarrashi juna da kwantar da hankali su kai da karfe Maryam ta rarrashe shi ya tafi gida akan sai gobe sai dawo a ranar ma barcin Maryam gagge ne dan kuwa tana tunanin yaya za a kwashe dan ta san mutanen gidansu a bas. akwai nasi kamar ni washe gari kuwa da sassafe kafin baba awali ya tafi wajen aiki gwaggwa ta aika ya zo yana zuwa bayan sun gaisa ne take shaida masa dama akan batun auren Abbas ne da Maryam yace ya faɗawa wa ɗan uwan Abbas ta fasa Habib za ta ba wa Maryam saboda tantantarsa dama rashin Habib din ne ya sa ta amince musu tunda kuwa ya so to sai dai su yi hakuri dan daga ita har Maryam ba su da kamar Habibu Baba Awwal iya ruɗewa ya ruɗe ya rasa inda zai sa har ƙasa ya durƙusa yana roƙon goggo Gwangwa ta ce ina sai dai fa ya hakuri, ya je ya faɗa wasu hajiya Saratu su zo su ɗibi kayansu. dama ita ko allura bata bari Maryam ta yi amfani da shi ba da ya ga dai ba za ta saurare ki ba sai ya haƙura ya baro kofar ta. kafin karfe goma sha ɗaya na safe kofar gwaggwa ta cika da ƴan uwan Abbas maza da mata kowa ka ga dai ranshi a ɓace kamar Abbas ɗin ne ya rasa ransa sai faman baiwa gwaggwa haƙuri suke yi kamar za ta kuka Goggo kuwa ta dage tun da Habib ya nuna yana son mera mato kuwa a ba ta da kamar Habibin. Saboda haka sai haƙuri kawai. Maryam da ke cikin ɗaki tana jin abin da ake tuntuna hankalinta ya ƙara tashi. Lallai ta san gwagwa mai ƙaunarta shi. Kuma ba ta son duk wani abu da zai ɗaga mata hankali. jiyanzu daga ta nuna Habib take so shi kenan ta hau ta zauna Allah sarki gogo Anya kuwa ko da iyayenta na da rai za su kaunace ta fiye da yadda gogo ke nuna masa so haka Jite kanta ya fara sara mata tana kwancan amma wata irin jiwa take ji ce jin tamfar wacce ke wainawa akan gadon tamarasa inda take nan da nan wani irin zazzaɓi mai ƙarfi ya rufe ta a ranar ɗan uwa Abbas sun yi sintiri a gidan gwaggo har sun gwada Allah amma tana nan akan bakanta Maryam kuwa tana nan a kwance jikinta ya sake rikicewa waidar da ake toyawa adda da iyalanta ba su sani ba shi ma sai da Babu awwal ya dawo da rana ta ganshi cikin damuwa abinci ma yace ba zai ci ba shi ne take tambayar sa dalili shi ne yake shaida mata abin da yake faruwa har da hudarta tace a sheda da sauran kunya ina mai rufa maka asirin yau yar yar uwar taka wanda ƴaƴanka ma ba su rufa maka asirin da ta rufe maka ba gaba ɗaya sai ya ji ransa ya sake ɓaci ya faɗa mata sa don ta kwantar masa da hankali a yin hakan bai da wani amfani nema take ta sake tayar masa sai tsaya sauraron ta bai ya sa daga gidan Tuni ɗan uwa Abbas suka shiga neman wane ne wannan Habib ɗin. Basu wani sha wahala ba suka gano asalin gidan kakanninsu da ke galadanci. Sun yi sa'a kuwa kan iyalan gidan suna nan har da baban Habib. Dan dama sun zo ɗaurin auren ƴar ƙanin baban nasu ne da za a yi a gobe. da yawa ma sun san juna a tsakanin dangin Abbas din da na Hadiya anan dai Alhaji Idris kanin baban su Abbas din ya sayyano musu komai a game da abin da ya taso a tsakanin Hadif din da kuma neman auren Abbas din saka kuma ce dan Allah suna neman alfarma Hadif din ya hakura ya janye ya barwa Abbas din tun daga shi bikin bai fi saura kwana biyar fa kuma kakar yarinyar ta dage ta ce tun da ya nuna yana so to da shi za a yi babu gudu babu ta da baya daga ƙarshe mata ta sauraron su dan haka dan Allah suna neman alfarmar su roƙar musu Habib dan kuwa wallahi mahaifiyar Abbas tana can ta ce musu sai kuka take neman auren Abbas wannan shine na ciyar Alhaji Nasiru wato mahaifin Habib ya fara faɗa yana faɗin wallahi an shi shege ne wannan. Ina Habibu? kai Muhammad ke kaka nemo min shi. Cikin faɗa yake faɗin ni ban san haka maganar nan take ba. Ni dai ba tun yau ba ya faɗa min akwai yarinyar da yake so a nan kanan amma karatu take yi. na tambaye shi a ina take yace ai a can fage take unguwar su mamin su sai a ce ina ta neman sa tunda muka zo ban gan shi ba shine Zara take faɗa min wai yana ya ta da hankalin sa yarinyar da yake so ya zo ya samu aurenta za a yi wani satin nace to ya haƙura mana ya nemi wata shine nan nace a nemo min shi zancen da nake makan nan har na taho gidan nan ba mu haɗu da shi ba wannan ai zancen banza ne an taɓa neman aure cikin aure zai zo ya same ni ne ba a wani ɗauki lokaci ba kuwa sai ga Muhammad tare da Habib baba zuba masa ido dan ganin yadda tsakanin jiya zuwa yau ya yi wani furgai furgai da shi kai kana ganin sa ga wanda yake cikin tashin hankali ɗan uwan baban nasa ma kallon shi kawai suke cikin tausayawa shi ma Alhaji Nasirin mahaifinsa sai da ya ji tuk cikinsa yayi sanyi amma dan kan ƴan uwan su a din su ga ba a kyauta musu ba yasa ya rufe idon shi ya hau a hadibin da faɗa. ce lalle lalle sai dai ya janye wannan maganar yaya za a yi don ba shi da hankali ya nemi aure a cikin aure yarinyar da har an kai sadaki sannan ya zo ya rikirkita komai saboda haka baya son ya sake jin magana mai kama da wannan ya riga ya kashe maganar ya haƙura iyayen yarinyar su aurar da ita ga wanda ya fara neman ta shi kuma Allah ya bashi wacce tafi wannan dan haka ya tashi ya bashi waje magana ta kare ya kace ta baya son ya sake jin wani abu ya kuma tasowa Hadid da ya tashi sai da Muhammad ya rurruke shi don kuwa neman faduwa yake shi kansa Alhaji Nasirin Dauriya kawai yake yake wannan fadan amma shi ma hankalin nasu akan hadis din yake ganin irin halin da ya shiga cikin lokaci ƙanƙani. mai sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin nan